A prositba je, jeli, ili zagledanje, jedan od načina metoda kako to, kako to na najbolji način saznati. Dakle, jedan od ciljeva mudrosti prositbe jeste davanje mogućnosti roditeljima djevojke pogotovo njenom babi ili njenim starateljima drugima, da se upoznaju sa mladićem isto tako da se mladić upozna, upozna s njima. Pa smo prošli puta o tome nešto govorili, o propisima prosidbe ili adabima i slično. Rekli smo također mimo djevojke, mimo njenih staratelja, uže rodbine, bliže rodbine, mladić trebao bi isto tako da pita u njenom komšiluku ili dakle druge osobe koje je, koje dobro poznaju nju i njenu poruču da se raspita također kod njih. I oni koji budu upitani od strane njega poznaju dakle nešto što bi sutra moglo da bude velika prepreka u braku i slično, trebao bi, trebao bi da obavijesti onoga koji ga pita, dakle tog mladića. I to se ne smatra dakle u ne ubraja se u Dakle, ukoliko bi spomenuo neku Mahanicu za koju zna da se nalazi pri toj djevojci ili pri njeni i da će sutra to predstavljati problem u braku, njemu je obaveza, obaveza da to spomenu. Ukoliko poznaje tog mladića, možda mu je prijatelj, ahaba i slično, jeli, i poznaje tu djevojku, ona iz njegovog, njegovog komšiluka i zna da ona nije za njega, ako taj njegov ahbab u njega ima povjerenja pa on kaže ona nije za tebe, produži dalje, traži drugu. Da ne iznosi njene mahane, da ne spominje njene mahane. I zna dakle da će to njegov prijatelj prihvatiti, onda bi se trebao zadovoljiti s tim. A ne dakle, ona nije za tebe i on zna da će to prihvat, pa još jednu, drugu, treću, ili spominje slovne mahane. Dakle, spominje se ono što je neophodno, na osnovu čega će se taj mladić zadržati i odlučiti da li je za njega ili ne. Kada dakle ode u prosjedbu, popriča sa njenim roditeljima, odnosno li sa njenim babom, jeli, i raspita se u komšiluku, ostaje mu treće, ostaje mu istihara. Ja. Da se posavite sa svojim, sa svojim gospodarom. Kada sazna određene detalje, određene podatke li o toj djevojci i ona također druge strane o njemu, ostaje im na kraju da se posavjetuju sa svojim gospodarom da klanjaju istiharom. Ukoliko se dakle odluče na islamski brak da stupe jedno i drugo zajedno ili brak da uđu, trebali bi da se upoznaju oni i njeni staratelji, pogotovo ili sa ženske strane, o ruknovima, odnosno sastavnim dijelovima braka i uvjetima ispravnosti braka. Dakle, bez kojih nema braka i bez kojih brak nije ispravan pa ćemo nešto večeras kratko progovoriti o tome. Dakle, govorimo o sastavnim dijelovima braka, bez kojih nema braka. Dakle, nemoguće da postoji brak bez toga i također o šartovima, uvjetima ispravnosti braka, da bi brak bio šarijatski ispravan. Mnogi na razne načine ulaze u brak, ulaze u bračni vode, udaju se žene, je li to ispravno ili nije, vidjet ćemo dakle kroz ove uvjete. Ukoliko ovi uvjeti nisu zastupljeni, makar oni živjeli i živjeli, izrodili i izrodili sebi djece, oni ne žive u šarijatski ispravnom braku. Ukoliko dakle ovi uvjeti nisu ispunjeni. A pa, dakle, što se tiče ruknova braka, dakle to su sastavni dijelovi braka bez kojih nema nikakvog braka, nemoguće da postoji brak, dakle supružnici, supružnici mladić jeli, i djevojka, suprug, suprug i supruga, dakle, jedan, jedan su od ruknova sastavnih dijelova, dijelova braka. Dakle, da bi došlo do braka moraju postojati suprug i supruga, mladić i djevojka i da između njih nema nikakvih prepreka za sklapanje braka. Dakle, da nisu u krvnoj vezi, da nisu, dakle, po mlijeku, brat i sestra, i također da nisu po tazminstvu, da dakle nema veze između njih po tazminstvu također da ta djevojka koja, koja se udaje ukoliko je već bila udavana ili slično, da nije dakle u idetu. Ako je već bila udavana pa možda razvedena, nije u pričeku da istekao je taj idet priček. O tome smo prošli puta nešto govorili. I također nakon smrti muža, možda je muž umro prvi, pa se drugi odluči na njega pokopa, jeli, pa hoće da ženi takvu, mora sačekati dok istekne i itet. Prošli puta smo govorili, ne može se zaprositi djevojka koja je u itetu, ne smije se direktno jeli, zaprositi, može se dakle indirektno naišaratiti, eto da on ima potrebe za takvom ženom slično. Jer dočin, dakle, ne smije se stupiti u brak sa ženom koja je u itetu, bez obzira, dakle, radio, radilo se itetu nakon razloga braka ili nakon smrti ili prethodnog, prethodnog Dakle, moraju postojati suprug i supruga, mladići i djevojka, među njima ne smije biti nikakvih prepreka za stupanje u brak. To je jedan rukn braka, sastavni dio braka i drugi je ponuda i prihvatanje. Ponuda i prihvatanje. Dakle, da se mladiću ponudi brak s tom djevojkom i da on prihvati. Da se mladiću ponudi brak i da on prihvati. Ponuda dolazi od staratelja da kaže ja nudim svoju kćerku za tebe, želim da svoju kćerku udam za tebe i da on prihvati. Ja prihvatam tvoju kćerku za svoju suprugu. Dakle, da ponuda dođe od strane staratelja i da mladić jeli, prihvati. Dakle, ovo je, ovo je rukn brak. Ukoliko nema ponude, kroz pendrije se izvuče, ukrade se i slično, dakle to je pitanje. O tome će također još biti govora. Dakle, staratelj treba da ponuti ili neko ko ga zastupa. Nije uvijek staratelj prisutan, pa je možda nekoga uponomoćio. Pa je nekoga uponomoćio da ga, da zastupa ukoliko dođe do je cirke. Ne znam, bio je u toku prosidba i ostalo, ispadne mu putovanje i slično. Dakle, treba da se uda njegova jeli, cijerka, onda on i kaže, ja ako ne budem tu, onda ti mene, ti jeli, mene zastupa i moju cijerku udaje za toga. Ukoliko na takav način dakle, bude se udavala njegova kćerka, nema svoga babe trenutno tu, zastupa ga neko, zastupa ga neko, onda on dakle treba prilikom ove ponude da spomene da je on zastupnik, da je on upunomoćen od njenog, od njenog staratelja. I da spomene, ja sam zastupnik ili mene je upunomoćio taj i taj, da udam njegovu kćirku tu i tu, da toga i toga. Dakle, oni E, koji na ovakav način udaju osobe, zastupnici ne, nečiji, trebaju da spomenu ime, ime tog ili zastupnika, opunomoćenika. I isto tako može se desiti s druge strane, strane mladića, a neko njega zastupa prilikom, prilikom ženitbe, pa također i on treba da spomene ime, ime jeli, mladića, da sad koga je zastupao sebe ili, sebe njega. Dakle, treba da spomene ime, ime jeli, tog mladića. Zatim, ukoliko, dakle, mora da bude ponuda i prihvatanje, ukoliko onaj koji nudi djevojku, dakle, njen staratelj, kada budemo govorili o uvjetima ispravnog braka, jedan od njih je staratelj. Ukoliko staratelj bude njen, a ne može da ponudi, ako može da ponudi napismeno, ili ako može da ponudi i šaletom, dakle to mijenja, mijenja njegov govor. Uglavnom, bilo kojim gestom iz kojeg se može razumjeti da on nudi svoju kćerku za, za tog ili mladića. Pojedini islamski učenjaci su uvjetovali da ta ponuda i prihvatanje budu u bliskom vremenu, odmah nakon što ponudi, da mladić prihvati, da, bude, da budu dakle na jednom skupu, a ne dakle da mu babo ponudi svoju kćer, a on pa malo razmisli, pa ode, pa vam kaže, eto, ja bi se ženio sa svojom čirkom, ja bi prihvatio svoju čirku. Ne. Dakle, islamski učenjaci uslovljavaju da to bude odmah na jednom mjestu. Možda kad čuje, jeli, da treba da se ženi, da hoće tada da se da, upadne u nesvijest. <laughs> pa dođe sebi pa kaže, prihvata mene kažu, ponovo treba da ponudi. Dakle, treba da dolazi jedno za drugim istovremeno, dakle, nakon što ovaj ponudi, da on, da on prihvati. Tako kažu je islamski, islamski učenjak. I nema smetnje dakle, da prilikom sklapanja braka, dakle te ponude i prihvatanja da djevojka bude u hajru, u menstruaciji, u mjesečnom pranju. U mjesečnom pranju. Dakle, ona se može udati, može dakle i otići kod jeli, svoga budućeg supruga s tim da nam je poznato jeli, ne smije se imati sa takvom suprugom, ne smije se imati jeli, nas, dok je ona u mjesečnom nas situaciji i nema smetnje da se taj jančani ugovor ili brak, sklapanje braka obavi na bilo kojem mjestu, može i u mesčidu, može i mimo mesčida, nema nikakvih vjerodostojnih hadisa, predanja o kojima se spominje da je sklopiti brak u mesčidu bolje hadisi dakle, koji su došli na takav način su jel, slabi hadisi. Dakle, nema smetnje da se to obavi u mešidu, a da se smatra da je u tome jel, neka vrijednost, da je bolje, da je vrijednije u mešidu, dakle nema hadisa koji govori, koji govori o tome. I nije uslov, dakle, da kod ove ponude i prihvatanja bude peta osoba. Dakle, suprug supruga, staratelj, jeli, ili staratelj zastupa jeli, svoju kćerku, ona ne mora biti prisutna, znači mladić, budući zet, malo staratelj, dva svjedoka je dovoljno. Nije uslov da bude peta osoba da kaže njemu, hajde sad ti za mnom ponavljaj, ja taj dajem svoju kćerku tu i tu za tebe. Ovaj, prihvataj sad ti za mnom ponavljaj, ja taj i taj prihvatam svoju kćerku za svoju suprugu. Nije uslov da bude ovaj peti kadija se kaže ili učen čovjek ili imam ođa ili slično. Nije to uslov. Dakle, bitno je da se ponudi i da se prihvati i da prisutuju kao što ćemo vidjeti, jeli, po mišljenju određenih islamskih učenjaka svjedoci. I dakle stigne, je završao. Dakle, nije to neka ceremonija posebno, da s njom treba dužiti i dužiti. Lijepo je da bude ta peta osoba, kadija ili učen čovjek, koji će možda zapisati ugovor među njima, jer taj brašni ugovor jer ozbiljan ugovor, nema poigravanja, prošli puta smo spominjali neke šarijetske tekstove, Allah subhanahu kaže da su supruge od nas uzele nikakan valida, čvrst ugovor, nema poigravanja s tim. Također lijepo je da bude ta peta osoba koji će ih upoznati prije stupanja u brak. Dakle, problemi, dešavajući se upravo kako rješavati probleme i slično. Lijepo je dakle s te strane, ali da je obaveza da dođe, da mora neko da bude, jeli da spoji određenog muškarca sa određenom djevojkom, dakle to, to nije uslov. Već je uslov da se staratelj ponudi, da on prihvati odmah, da je na tom mjestu i s time ili dolazi do stupanja na brak. Zatim, dakle, ruknovi sastavni dijelovi su da pošte mladići i djevojka, da nima nikakvih prepreka između njih i da dođe do ponude i prihvatanja, ponude dolazi od strane staratelja djevojke, prihvatanje dolazi od strane, od strane mladića. Zatim, da bi taj islamski brak bio ispravan, zasnovan, dakle na ispravan način postoje ti određeni još uvjeti, šartovi, uvjeti ili ispravnosti. Pa jedan od njih je da se zna ko su mladići djevojka da se zna tačno ko su mladići bili. Kad staratelj dolazi, ima možda dvije, tri kćer. Mora dakle da spomene koju svoju čirku daje, koju svoju čirku daje za njega. I također, ukoliko čuli smo neko zastupa, također treba da spomeni tu djevojku ili druge strane zastupa mladića, treba jel, da spomeni, spomeni ime tog, tog mladića. da se tačno zna ko su mladići i djevojka. Zatim, da među njima postoji zadovoljstvo obostalno zadovoljstvo od strane jeli, mladića i od strane djevojke. Nije niko od njih, ni muškarac, mladić, niti djevojka ne smiju biti prisiljeni. Nema ispravnog braka uz prisilu. Neko to bude prisiljen ili djevojka da je roditelji, da je baba ili prisili ili mladića ne im nikakvu drugu oženit osim iz te i te porodice i slično, dakle nema, nema braka među takvim osobama. Došli je u hadisu, prvo Hureyre radi Allahu talan, da je poslanik alihi sallatu rekao, djevojka se, odnosno udavana žena se, jeli, ne udaje, ne, dakle, ne, niko je ne može udati sve dok se ona ne izjasni po tom pitanju, sve dok, dakle, ne kaže, dok također djevojka se ne udaje sve dok, jeli, ne da svoju dozvolu, ne da svoj pristanak. Pa su upitali, Allahu a šta mi pristanak? Njen pristanak je da šuti. To je dakle najmanja granica njenog pristanka, najmanji vid njenog pristanka da ona šuti. Udovica koja je već bila udavana, ostala dakle je svoga muža ili pušćenica, uglavnom, kako kažu islamski učenjaci, ženska osoba, žena koja je imala spolni odnos. Bez obzira da li bila u braku ili ne bila u braku. Dakle, imala je spolni odnos na dozvoljen način ili na žene koja je već bila udava, odnosno koja je imala spolni I takva žena se ne ženi, ne udaje, niko je od staratelja ne može udati sve dok se ona ne izjasni, kaže, hoću ili neću. Ili dok ona ne kaže, tražite mi, ja hoću da se udam i slično. A djevojka, dakle, koja nije bila udavana, nije došlo do jeli, spolnog odnosa, nije imala, ona, dakle, njene najniži i najmanji vid pristanka jeste, jeste da šuti jeste da šuti. Pa dakle, djevojka, imamo dvije vrste žena koje se udaju, djevojka i dakle već ona žena koja je već bila udavana. Pa djevojka, dakle punoljetna djevojka ne može se prisiliti. Ne može se prisiliti, ne mogu je, jeli njeni staratelji udati. Ne mogu je, njeni staratelji, udati. I također E, to je uvjet ispravnosti braka, kao što smo imamo prije čuli, uvjet ispravnosti braka. Ako bi je staratelji natjerali da se oda za ovoga ili, ili za ovoga, njen brak ne bi, bio ispravan. Dakle, e, prenosi se kod Isu Žadra radijallahu ta'ala da je neki čovjek svoju kćerku, jer koja je bila djevojka, koja je bila djevica, udao je bez njen ako je vied, utahov, bez nínok zadovoľstva, bez nínok pristanka, bez nínok sa vlastnosti, pa sa došla i požalba Allahov poslaniku, alihi salatu sa i on ju je rastavio od, od njenog muža. Dakle, nije dozvoljeno takve, takve elektrane na takav način prodavati ili uzimavati. Kao što rekoh, najnižší vid pristanka jeste da šuti. taká, kada bude upýtaná, da li bi se udali za tog i tog, dolazili su prosti, dolazili je taj i taj, da ili razgovara s njom, ukoliko ona šuti i ona treba da se upozna. Možda neke žene ne znaju, djevojke ne znaju da je šutnja znak odobravanja kada je riječ o braku. Kada je riječ o braku. I ona treba da se upozna s tim. Da se kaže, ona ne bila, ako ti šutiš, to je znak, dakle, to je znak pristanka. Ukoliko bi svakako rekla hoću, da se udam ili da kaže neću, to bi dakle bio još, jel, još bolje, još jači jel, jači i kako bi se reklo, jel, priznavanja. I na tome je većina islamskih učenjaka, malo te ne svi izveli Ibn Hazma. Ibn Hazma kaže, ne, ne, ako hoće da pristavimo onda da ako hoće da pristane na brak, mora, mora da šuti, jer je došlo u Hadizu, jer šta je njim pristanak, njim pristanak je šutnja, dok je li svi drugi islamski učenjaci su otišli i rekli, je li da ukoliko se izjasni, onda je to, onda je to još bolje. Ukoliko, dakle, babo traži od djevojke da se ne da za to i to, ili dolazi mladić, koji je ahlakli, ima morala, lijepog ponašanja, lijepo ponašanje primjenu i na djelu babu ne da da se uda za njega. Babu ne da da se uda za njega. On se njoj sviđa, ona bi se udala za njega i on bi nju oženio, međutim babo je tu prepreka, babo ne da. Ukoliko djevojka ne posluša babu, nije griješna. Ukoliko babo traži od nje da se uda za ovoga, za koga bi on, jeli, koga bi on htio za zeta, a ona nije zadovoljna, ako dakle neće da se uda, ona nije griješna. Dakle, ovdje neposlušnost roditeljem, taj njegov zahtjev ne smatra se, dakle, neposlušnost u, u šarijati dakle, ne smatra se, jeli, da nije, jeli, da ne čini dobročinstvo svoje jeli, i slično. Dakle, koliko babo traži ovdje da se uda ovoga, a ona neće, ona nije zadovoljna njima i ne posluša svoga ili babu, neće se to smatrati neposlušnosti. neposlušnosti. I ako Boga, kod staratelja vidjet ćemo da ukoliko babo ne da da se uda za tog mladića koji ima vjeru, koji dakle ima lijepo ponašanje, odgovara njom u svemu, dakle slični su, iz tih sličnih jeli, sklonosti približni su jedni na osnovu čega, jedin, drugom, na osnovu čega se može zaključiti ako Bog da bi taj brak potrajao, nema nikakvih jel, prepreka da stupi u brak, slažu se i slično i ukoliko djevojka ne bi poslušala babu i babu bude jeli prepreka, ne da jeli nikako da dođe do braka, tada se ide i traži drugi staratelj. Tada se ide i traži drugi staratelj. Dakle, ama baš nema nikakve prepreke među njima. Bago možda drži toliko dovjeri, pa neće takvog ili zeta i slično. Nema nikakve prepreke među mladincima. Slažu se, odgovaraju vijednici, jer i ostalo, lijepo ponašanje i slično što je došlo kako ili zeta treba tražiti. Međutim, nema nikakve prepreke do pri njemu staratelju, onda dakle starateljstvo prilazi ili i također druga vrsta žena koje se žena, žene jesu dakle te žene koje su već bile udavane, odnosno imale spolni odnos Isti propis je, isti propis je dakle da se jedni traži dozvola. I takva žena se ne može prisiliti, ne može se dakle natjerati da se uda za ovoga ili za onoga, dakle jedni od nje se traži dozvola, a njena dozvola jeste da se izjasni. Ona se dakle mora izjasniti, ona ne može, ona ne može šuti, već se dakle mora, mora izjasniti. Što se tiče drugog uvjeta, dakle prvi uvjet je prvi uvjet je da se zna dakle, koji su koji su jeli, i oni jeli, tu Zatim drugo je bilo zadovoljstvo i treći, je, dakle, treći uvjet jeste veliki staratelj. Treći uvjet jeste veliki staratelj. Dakle, žena ne može se udati bez dozvole svoga staratelja. Kao što i on ne može ni udati bez njenog pristanka, nije dozvole. Isto tako i ona se ne može udati bez svoga staratelja. Čjerka bez balde, bez djeda i poveć vidjet ćemo, kao su islamski učenci poredali te staratelje, to starateljstvo. Žena se samo ne može udati, niti je može neka druga ili žena udati. I o tome govore brojni kuranski ajti i hadisi poslanika, i sa otom u kojim se dakle spominju staratelji, u kojim se traži staratelj da bi došlo do ispravnog sklapanja braka. Pa jedan od kuranskih ajeta, onako najupečatljiviji, pa ne spominjemo mnoge, Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَا تَعْبُلُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ I nemojte spriječavati žene da se vrate svojim muževima, da ponovo živi s njima. Pa kaže Naqil ibn Jesar, jedan od sahaba, anhu, kaže ovaj ajet objavljen povodom mene. Ja sam udao svoju sestru za određenog čovjeka. Pa je živio s njom u braku jedno vrijeme, nakon toga je pustio. Kada je njen idet istekao, priček nije vratio toku ideta, kada je istekao, onda je došao ponovo da je prosi kod mene. Od mene, da je prosi. I ona je htjela da mu se vrati. I ona bi ponovno s njim živi, on s njom, i ja sam njemu rekao, ja sam je lijepo udao za tebe, i živio si s njom, i pustio se, ja ti je tako mi Allah više što si pustio, nisi je vratio, ja ti više nikad neću dati. Pa, dakle, objavljuje se ovaj ajde sura Bekare, nemojte spričavati žene da se vrate svojim, svojim muževima, nemojte spričavati vi ko staratelj. Dakle, on je bio staratelj njim, on ju je udao, udao svoju sestru, za to htjeli drugog ashaba, on je bio njen staratelj, pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje se obraća njemu, jeli kao, kao njenom, njenom staratelju. Kaže, jeli, Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala da je ovaj ajet jedan od najznačitljivijih ajeta u kojima se ili spominju staratelji na naređuje starateljstvo u braku i Ibn Mundir rahimahullahu ta'ala učenja koji je poznat ili po svome dijelu el iđma u kojem je jeli spomenuo oko čega su se sve sklopili ili sastali na jednom mišljenju islamski učenjaci počeći od Hava pa nadalje pa kaže nije mi poznato među oshabima da je postojalo razilaženje po ovom pitanju odnosno da nisu potrebni staratelji. Staratelji za sklapanje braka ili za ulazak u brak su neophodni. Što se tiče hadisa, u hadisu Abu Musa Lešari radijallahu ta'ala, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao La nikaha illa bi validin. Ja, nema braka osim sa starateljem. Nema ispravnog braka osim osim sa staratelja. Također kod Aisha radi Allahu Talahan se prenosi da je Allahu poslanik i salatu sam rekao koja god se žena uda bez svoga staratelja da nikahu ha batilun, da nikahu ha batilun, da nikahu ha batilun. Njim brak je ništavan, njim brak je ništavan, njim brak je ništavan. Koja god se žena uda bez staratelja, njim brak je neispravan. I dakle, prenosi se od drugih ashaba, kao što reče Ibn Muzir, nije poznato razilaženje među ashabima po ovom pitanju. Već se naprotiv spominje od njih riječi da se ni jedna žena ne može udati sama, jer ona koja se udaje sama je bludica. Prenosi se od Ebu Hrvira, prenosi se od Ajše, mnogi drugi ashaba su govorili ove riječi. Jedna žena se ne smije sama udati, one žene koje se udaju same jer su glumice, one ne pitaju nikoga s kim će stupiti, je li vezu s kim će imati spomenu i pa sreća. Je li žene glumice? To će, je li čestite žene vijednice, na takav način ne mogu stupati, stupati jeli, u bračnu zajednicu. I dakle, što se tiče ovog pitanja starateljstva, on podjednako važi i za djevojku i za već udavanu ženu i za djevojku i za veću damoče. I djevojka, dakle, da bi ušla u ispravno šarijetski brak mora imati staratelja i također već udavana žena, udovica ili djevojkušćenica također mora imati staratelja. Ne može se, ne može se udati sama. Kao što vidite, nije poznato od ashaba, prije svega Hadisu jasno kaže koja god se žena odabde svoje staratelje, nije poznato ili od ashaba da je neko rekao nešto suprotno, jer i slično. Tako dakle da su šarijetski teksti rečeni. Odnosi se i na djevojku i na već udavanu ženu. Što se tiče hadisa u kojem se spominje da je već udavana žena tahakku bi psiha, min validiha, da je ona preča sebi ili da ima više prava od njenu, od svoga staratelja. Mnogi su pogrešno razumijeli ovaj hadis, da pa su rekli da se već udavana žena može sama udati ona ima veće pravo staratelja, ne treba joj staratelj i može se sama odati. Ne, ne, ona ima veće pravo, ako ste pratili od početka, ona ima veće pravo da se izjasni ili da traži od staratelja, od babe, od braka, koji je od da se traži neko. Ona želi da se uda, ona više neće da živi sama. Ja. Ona s te strane, dakle, ima veće pravo. Ima veće pravo da se izjasni, da kaže hoću i neću i slično. Niko je ne može predložiti, niko je ne može reći što ljudi bi ostalo, dočim da se ona uda sama bez staratelja, to se dakle ne spominje u Johanisu. A mnoge, mnoge su žene na takav način udale. Dakle, zbog pogrešnih, pogrešnih jeli, odgovora i pogrešnog razumijevanja hadisa, da je dakle već udavljena žena, slobodno može se udati kogod, je ponudio je brak, ne treba pitati staratelja. Hadisi, dakle, općeniti, jedna žena ne može imati, imati sama, sama se. Kaže Imam Malik i drugi islamski učinjaci da ona žena dakle, koja uda sama sebe, odnosno stupi u brak, bez dozvoli staratelja, bez dozvole staratelja mako on bio, dakle ako ima babu, babu, ako nema, onda sljedeći, jeli, da takav brak nikada ne treba opravdati i nikada ne treba potvrditi saznanje šarijata takav brak je neispravan. Kao što rekao, kad ima Malik, makar izrodili sebi djecu. Izrodili i narodili sebi djece. Takav brak u šarijetu nikada ne može biti validan. Nikada ne može biti, jeli, puno važno, koliko su znali za taj propis, jeli, pa su ga odješli sarate. Nisu ga dakle kontaktirali i ostalo, izbjegli su to, jeli, takav brak ne smije se, ne smije se opravdati. Dakle, niko nije bio, niko nije bio islamski učenjaci, većina dakle, islamskih učenjaka su stala da ti staratelji bivaju, bivaju muškarci, bivaju muškarci, jer ne može nikako biti žena. Znači, kako je došlo u hadisu, žena ne može udati sama sebe, niti može udati drugu ženu. Žena ne može biti, ne može biti, jeli staratelj. Staratelj može biti samo po većini islamskih učenjaka muškarac s babine strane. Dakle, djevojka treba da se uda, njeni njen staratelji su po većini islamskih učenjaka samo s babine strane, ne s majčine strane. Muškarci s babine strane. Muškarci s babine strane. Ne mogu biti muškarci s babine strane, može biti dajče. U većini islamskih učenjaka. Kod hanefijskih pravnika mogu muškarci s majčine strane mogu i muškarci i s strane. Kada je riječ ko može biti, ko ne može biti staratelj djevojci, nije došao jasan šarijanski tekst. Da je došao, ne bi bilo da biloženje kod islamskih učenjaka. Oni koji se vraćaju na značenje staratelja i na njegovu ulogu, koju ulogu treba da ima staratelj u svemu tome, prave spoj. Pa kažu, najbolje bi bilo da to bude muškarac s babine strane. Ako nema to onda možda bude islamski treba potražiti muškarca s babine strane da zastupa jer tu djevojku, da bude njim staratelj. Ako se ne nađe, reći je i dajđa, nego tamo neki kadija. Reći je i dajđa, nego, nego tamo neki kadija, jer kadija možda i ne zna o to ženu. Nije iz njenog, njegovog džemata i ostalo. Jer neće snositi sramotu posebice sutra koje, ne znam, ona će činiti u braku, a on neće snositi sramotu svega toga. Zato, dakle, dajđa je preči, preči, je da bude staratelj nego tome nego, ili neko, neko strani. Također, taj staratelj treba da bude, jeli povjerljiv. Treba da bude prije svega musliman, treba da bude, jeli pobožan, treba da bude povjerljiv, treba da bude, ako se može, jeli pravedan. Treba da bude pravedan povjerljiv, svakako da je vijenik. Nevijenik ne može biti staratelj. Jer je došlo u, Kur'an Karimu, المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني vjernici i vjernice jedni su drugima zaštitnici ili konkretno ovdje staratelji. Ne mogu biti nevjernici vjernicama, ne biti nevjernici vjernicama staratelji. Jer vama je poznat slučaj da Allahu poslanik alihi salatu wasalam naredio je Sa'idu, Ibnu Sa'idu, jer da oženi Umu Habibu, da uda Umu Habibu. da je uda za drugoga, a mu Habiba je bila Ebu Sufjanova, Ebu Sufjanova tjerka. Ebu Sufjan bio nevjetnik. Da je dakle došao u Musaid i on je tako bio njim staratelj. Nije dakle bio Ebu Sufjan zato što je bio zato što je bio nevjernik. I također Ibn Muzir prenosi mnogo sam stari islamski učenjaka kada nevjernik ne može biti ženi staratelj, staratelj žena. Islamski učenja su dakle povedali redoslijed tih startera. Dakle, zato ako nema prvog, imam sljedeći, sljedeći i tako. Pa dakle, na prvom mjestu je babo svakako. Jeli? Babo djevojke. Od djevojke otac. Zatim djed. Kao što rekao, s babom ili strane. I najviše. Zatim, dakle, njen sin, ako je dakle već bilo udavano je bila udavana, ima sina, ona je bio staratelj, nema babe, nema djeda, sljedeći dolazi njemski sin. Zatim, ako je žena, ne znam, rano rađala i slično, i njegov sin. Dakle, nema sina, sin je preselio, ima dakle unuka. Unuk je punoljetan, musliman, punoljetan, pravedan, pizelji, dakle on je, on je, staratelj, ovdje, ne. Zatim, je li brat? Ako nema, ni babe, ni djeda, ni sina, onda dakle nije njen brat. Pa se gleda dakle da je brat sa obe strane, po majci i po babi. Zatim je gleda se da je po babi jeli, i slično. Nakon toga jeli, dolaze bratići. Ako nema brata, imaju dakle bratići, neko od bratića može onda bude staratelj. Zatim nakon toga jeli, dolaze anidja. Znači babo, djed, sin, brat, jer i sinovi, jel? I onda da to tek dolaze anđe. Na ovakav način da se dolazi različitih staratelja. Ukoliko niko od ovih staratelja ili ne postoji, ili ne zadovoljava ili postavljene kriterije, postavljene uvjete, onda staratelj takve žene, kad nema svoga staratelja, ili njim staratelj je je Učen čovjek u tom mjestu, onda on zastupa mu, nije ga je za na tog mladića. Trebalo bi ili također znati da kada čovjek oženi već udavanu ženu i ta žena dolazi sa svojom čirkom iz prvog braka. Kada ta čirka spasa za udaju, njen oču ne može biti staratelj. Njen očuh ne može biti staratelj. On nju samo mašer, ali ne može da to biti staratelj. Nije samahano, ne može biti staratelj, osim da tamo neki njeni starat, staratelj po ovoj javi, ovom redoslijedu oponomoćika. Tako oponomoćik. Dakle, onaj koji je oponomoćen može biti jer je bilo ko. Ne mora to da bude, ne mora da bude ili u tom e, redoslijedu. Pa dakle, na takav način jedino oču može biti njeni staratelj da je zastupao koliko ga neko staratelja je poruči. Ukoliko prvi staratelj postoji, živio, međutim nije prisutan. Djevojka treba da ga babo, dakle nije prisutan, nije ženom, nema babo, djed nije prisutan i slično, jeli, onda ako se ne može nikako kontaktirati, ne može se nazvati, čovjek ne vjeruje u slično, onda da se ne bi čekalo, starateljstvo jeli prelazi i ne može se možda čekati, onda starateljstvo prelazi jeli na, na sljedeću, sljedeću osobu ili u nizu staratelja ukoliko je poluči nakon moje smrti, je taj i taj uda. Ako sam ja, ako ja zaživim, moja kćerka hoće da se uda, ako ja budem živ, ja ću je udati, ako ja umrem veselim, onda je neka uda taj i taj. Kažu, dakle, nakon njegove smrti tamo poruka više ne nakon njegove smrti ta oporuka, oporuka više ne važi, jer dakle njegovo starateljstvo i pravo starateljstva prestaje se njegovom smrti. Ne možeš ti poslije oporučivati jer nimaš prava. Onda dakle to pravo starateljstva ide na sljedeće osobe. Ako te osobe, sljedeći staratelj, ne znam, sin, dostao kod dolazi brat aniđa, jeli, ako oni se slože, dobro, nikakav problem, neka taj koga je ono ponomoćio, neko on ono pita. Znači moraju se oni pitati. Sljedeći koji se moraju pitati, ja ne mogu, na primjer, ja samo života, ja ću da svoju čerku, ako ja umrim, neka je samo taj, niko drugi, neka je ono. umrte. Tako je, samo ono smrću to, ili prestaje. Ta poruka taj nasije, ili prestaje. Kao što rekao, dakle, ukoliko staratelj ne želi da uda svoju čerku, za osobu s kojom je ona zadovoljna, dakle lijepo vjeruje da je i ljudskog ponašanja, odgovara njoj, brinut se od njoj, slavi se i slično imaju jeli, jeli ali ne iste, ukoliko on želi da je uda, smijete mu nešto kod njega, njemu ne odgovara, jer on živjeti s njim, ali to njemu ne odgovara, onda dakle prelazi se na sljedećih stvari. S njega je svaka prava sa refleksa, smijete se na sljedeću, sljedeću osobu kao što o tome govore brojni islamski učenjaci o jednu tajmira i drugi. I, a, dakle, ukoliko ovdje uvjet, ukoliko odgovaraju jedno drugo, jer je staratelj upravo mudrost staratelja, jeste da on odabire za svoju čirku koji je njoj podoban, koji odgovara, kakve je vjere i ostalo. Dakle, on treba da to ispita, da provjeri, da se uvjeri. Žene su ponekad uz dužno poštovanje, jel brze, mrzaju. Pa možda skupno znak, ništa se od ovoga nije bilo provjereno, nije se ispitalo, nije se, nije se jeli, upoznalo, pa nakon izvjesnog vremena, kratko vrijeme dolazi do rastre i banka. Upravo zbog toga je postavljen ministara staratelj muškarac, da to on se provjeri i ispita, da vidi je li taj mladic za njegovu kjerku, njegovu sestru i, i, i ja, da on odabere i vidi. Pa ukoliko on bez ikakvog razloga bude branio, njemu nešto smeta, dakle smeta u njegovu igru i, i, i onda preko prelazi na sljedeću osobu. Međutim, ukoliko on bude branio i zato ima opravdan razlog, je tamo, ne znam, ne može da izdržava njegovu kćer, ne znam, ljenča, ili je poznat, ne znam, ženio se, pa nije ne samo žene slično, isto razloga, a ja sam njoj zapio zavako slično, istog ga on ne da nju, onda dakle ima pravo da ne da. I ona se tada ne smije oglušiti o njegovu zavrdu. Međutim, ukoliko bude branio bez ikakvog razloga svojeg djeci da se uda na to i to, a on moj mladić odgovara, onda ga prestane testo prelazi s njega. Na to pomisli općenito da je glavu ne da, oni se zagledaju, a on praš nekoga to će bez Ne. I dakle, po pojedinim islamskim učenjacima, četvrti uvijek ispravnosti braka jesu svjedoci. Jesu, dakle, dva svjedoka ti da se zna ko su mladići i djevojka, da je budu jednim drugim zadovoljni, da postoji staratelj, dakle taj koji će ponuditi jedni brak i dakle svjedok. Ono u tom činu prisustuju dva, dva svjedoka. Došlo je do hadisu nema braka osim sa starateljem, kao što smo čuli, braka Halila Bajeli, nema braka osim sa starateljem i dva svjedoka. I dva svjedoka. Međutim, ovaj dodatak i dva svjedoka je, je kod dobrog dijela islamskih učenjaka, muhadisa, učenjaka hadisa, ospore. Dakle, ovaj dodatak je slab. Prvi dio jeli, ovog hadisa ispravan, nema vrata bez staraka, jer ova dva svjedoka, ovaj dodatak je neispravan. Pojedini učenjaci hadisa su ocijenili vjerodostojni, međutim, dobar, dobar dio je usporio. Kažu, dakle, učenici hadisa tamo ko hoće da se zabavi malo više o ovom tematikom će svjedoka. Spominju 14 hadisa i sve jedan hadis je slav kojem se dakle naređuju, naređuju svjedoci. Međutim, kako kaže Tirmizi, imam Tirmizi u svojom sunenu, jer je radi se po ovome. Dakle, radi se od ashaba tabina pa nadalje, poznato je da su prilikom sklapanja braka tražili, tražili jeli, dva svjedoka. Oni islamski učenjaci koji ne zahtijevaju svjedoke, oni zahtijevaju, obavezuju na vlasti braka, da se obznanje brak. Dakle, kod nekih islamskih učenjaka četvrti uvjet ispravnosti braka su dva svjedoka, a kod nekih obznana, da se obznanje. da se zna dakle da su taj muškarac i ta djevojka od sada proti supruga da žive da to u braku, da sutra se nešto ne desi pa da se potvori jer i jedno i jedno i drugo. Dakle, to je ono što bi trebalo ispuniti prilikom, prilikom, sklapanja braka. Da bi brak bio ispravan, da bi bio invalid, da bi punovažan, da mladenci ne bi živjeli, ne bi živjeli u nužu, u zinanju ne moralo, moraju da budu zadovoljni jednom drugim, mora da to bude sa dozvolom staratelja i eto mora da kada se razglasi, da se obznaje, makar da to čuju jel dva svjedoka. Makar čuju dva svjedoka, eventualno pa, jeli, peta osoba, jeli, kada će ih vjenčati, njen babo ili slično. Dakle, to je po nekim islamskim učenjacima dovoljno da se ozmeni brak. Čak kaže Ibn Hazm, Rahimahullah, ako bi se tražilo od svjedoka da oni ne govore da je brak sklopljen. Oni znaju, ako zna svjedoka, babo, mladić, djevojka, iako je, dakle, vjenčao neko i on traži od njih da ne pričaju o tome, dakle, brak je, brak je ispravan. Brak je ispravan, je dakle, dovoljno taj broj, jer njih pet znaju da je da je došlo do sklapanja braka između, njih. Tako dakle, brak je ispravan. A svakako da je najbolje u što se može i obznaniti i da postoji dva svjedoka. Pogotovo da po naše vrijeme, kada se ljudi poigravaju s brakom, onda što god je spomenuto nešto od strane islamske učenjaka, to dakle treba danas u naše vrijeme i u nas stvari. Odakle i svjedoke i obznaniti se zna. Nema smetnje toga da se nakon ovako potrebnog braka ode je taj brak također ili tamo u opštini. Ja također mnogi muškarci se preigravaju brakom. Stupe u bračne jer odnose u bračnu zajednicu, proborave određeno vrijeme, zatim ženu puste i neće nikakve obaveze prema toj ženi. Još se naravno za djeca, rodi se jedno dijete, drugo dijete, šarijat više ne gleda, tražio je samo šarijat kad je trebalo da s tom ženom ode po čemu je maštao i maštao. Poslije, dakle, kada je dobio djecu, ne se više ta žena ostarila je rodila mu djecu, otišla kičma, otišla mnogo šta, traži drugu ženu i on neće da snosi nikakve ostale posljedice, žena, djeca idu s majkom, a naučio je tamo da djeca idu s majkom, moraju djeca ići s majkom, jeli, a on ne želi nikakve, jeli, ili poslije poslije Zato, tam islamski učenjaci, da nema smetnje napraviti u današnjem vremenu, ono što dakle ne može se sultanom natjerati, što se ne može šarijatom, može se sultanom natjerati. Dakle, pa će da tamo, jeli, prisiliti da on je izdvaja tu ženu, na tu djecu, iako se tu djeca njegova otpala od njega, Bog njegova srca, međutim, koja nema ili nema. Zato je tako njima smisni da se to potvrdi i tamo, ali prije svega da se treba širiti. Jer imamo poznato da se po opštinama ne traže ovi uvjeti. Zato da ne bi trebalo otići prvo tamo, a onda je li šarijetski, dakle trebalo bi prvo šarijetski ispuniti sve ove uvjete, posklopiti brak, a onda da ko hoće, kao da je, kao da je tamo, ako nema podjeljeno što je budućeg supružnika. Še Allah tada staćemo ovdje, pa ćemo dalje govoriti. Kada se stupi u brak, šta i kako. Mm-hmm.